तॾहिं संदन कौम जी वरंदी रुगो हीअ हुई त चयाऊं त पंहिंजे ॻोठ मां लूत जे घर वारनि खे तड़ियो छो त उहे माण्हू पाक हुजणु घुरंदा आहिनि